والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى أنكم تكيا رحمة رسول صلى الله عليه وسلم tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameturudishia uhai baada ya kutufisha na kwake yeye tutakusanywa siku ya kiyama wakati mmoja rasul sallallahu alaihi wasallama ameketi na sahaba akapita, akapita mtu mtu ambaye ukimtazama athari ya neema inaonekana juu yake lau utamtazama utadhani kwamba ana kila kitu na kweli alikuwa na kila kitu ni tajiri ana hali nzuri ana kila kitu sasa rasul sallallahu alaihi wasallam akauliza maswahaba mnasema vipi kumhusu mtu huyu maswahaba akasema huyu ni mtu ambaye lao atasimama na kuzungumza mbele ya watu watu watamsikia lao atamshufaia mtu watu watamkubali lao atabisha sehemu atakubaliwa kisha baada ya hapo akapita mtu wa pili mtu ambaye ukitazama hali yake anaonekana ni mtu duni hana chochote hajiwezi ndipo hapo Rasul sallallahu alaihi wasallama vile vile akauliza maswahaba mnasema vipi kumhusu mtu huyu wakasema huyu ni mtu ambaye lau atasimama kusema mbele ya watu huenda watu wasimsikize lao atabisha sehemu huenda watu wasimfungulie almuhimu akabainishia maswahaba radhiyallahu anhum kwamba hao watu wawili ambao mmeona wamepita wa kwanza mkoona kwamba ni bora zaidi na wa pili akaonekana kwamba ni duni zaidi huyu ambaye muona kwamba ni bora zaidi hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na huyu ambaye anaonekana kwamba ni duni ndiye bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa kuna uwezekano mtu akaonekana kwamba ni bora akapewa kila aina ya sifa lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana chochote na mwingine huona huenda kuonekana kwamba ni duni si chochote si lolote lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa bora zaidi sifa za wanadamu haziwezi kuongeza cheo chako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile hawa wanadamu wakikudunisha haitokuwa sababu ya kupunguza cheo chako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio katika hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema ataletwa mtu siku ya kiyama yu'ta birrajuli samidhi al'azim yawm alqiyama ataletwa mtu ambaye hapa duniani alikuwa ni mtu kanenepa mkubwa ajabu analetwa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakin la yazinu inda Allah janaha ba'udha hana uzani wowote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hata akilinganishwa na mbawa ya mbu makao yake moja kwa moja ni moto wa jahannam maisha ambayo tunaishi mara nyingi watu wanahukumu kwa namna ambao wanatazama lakini mjuzi wa hali ni Allah subhanahu wa ta'ala sasa haya maisha ya dunia ambayo tunaishi Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema anasema namna gani anazungumzia haya maisha ya dunia ambayo tunaishi pale aliposema kila mmoja anaamka asubuhi kila mmoja anaamka asubuhi kisha baada ya kuamka imma aiokoe nafsi yake na moto wa jahannam ama aitumbukize nafsi yake katika moto wa jahannam watu wanarauka asubuhi baada ya kurauka mambo ni mawili imma utende kile ambacho kitakuweka mbali na moto wa jahannam ama kitakuweka karibu na moto wa jahannam kullu nasi yaghdu watu wote wanarauka wanamka asubuhi faba'iu nafsahu na kila mmoja anayefanyia biashara nafsi yake biashara kama hiyo famubiquha au mutiquha biashara kama hiyo ndio sababu ya kipekee ya mtu kuiokoa nafsi yake na moto wa jahannam ama kuiangamiza nafsi yake na kuitumbukiza katika moto wa jahannam sasa inategemea ni amali ipi unayoitenda na kila mmoja wetu anajua majukumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkabidhi kila mmoja wetu anajua anajua majukumu ambayo amekabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu malengo ya sisi kuletwa hapa duniani kama anavyosema Allah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un je mnadhania kwamba tumewaumba bure bure pasi na nyinyi kurudishwa kwetu bila shaka kila mmoja wetu atarudishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na baada ya kurudishwa amali ya khairi aliyotenda hapa duniani ndio itamsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni baada ya rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala ukimwangalia rasul sallallahu alaihi wasallama ambaye ndiye kiumbe bora hapa duniani hakulala alijitahidi kutenda amali ya khairi alikuwa mwenye kutenda amali ya khairi kuna wakati mmoja katika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha mama Aisha radhiallahu anha anaelezea na hii ni baada ya kuulizwa na Ata Ata anasema kwamba mimi na Abdullah tulikwenda kwa mama Aisha Ata ibn Rabah na Abdullah walikwenda kwa mama Aisha radhiallahu anha ndipo mama Aisha akaulizwa pale aliposema akhbir ya umma almu'minin akhbirina bi'ajaba shay'in ra'aytihi min rasulillahi sallallahu alayhi wasallama e mama waumini tueleze jambo la ajabu ambalo umeliona kwa rasul sallallahu alayhi wasallama alipoulizwa hivyo bakat kwanza kabisa alianza kulia thumma qalat kisha akasema qama laylatan min al-layali kwamba rasul sallallahu alayhi wasallama aliamka usiku mmoja alitoka usingizini kisha akasema dharini ya aisha tu ataabadu li rabbi ewe aisha niache kidogo angalau nifanye ibada kwa ajili ya Mola wangu niache kidogo nifanye ibada kwa ajili ya Mola wangu mama Aisha radhiallahu anha akasema wallahi inni la uhibbu qurbuk wallahi inni la uhibbu qurbak wallahi napenda kuwa karibu yako wa uhibbu ma yasurruk na vile vile napenda kile ambacho kinakufurahisha mama Aisha anaeleza kwamba qama fatatahhara thumma qama yusalli alisimama akajitahirisha kisha akaanza kuswali alisimama akajitahirisha akaanza kuswali kisha akawa anabubujikwa na machozi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na alibakia katika hali kama hiyo anabubujikwa na machozi ndevu zake zililoa mpaka ardhi ambayo amesimama ikaloa alibakia hivyo hivyo mpaka alfajiri ilipofika muadhin wake ambaye ni Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu anakuja kumweleza ya Rasul Allah alfajiri imeshafika anakuja kumjulisha kwamba alfajiri imefika akamuona katika hali kama hiyo akamuuliza ya rasulallah unafanya haya yote hali ya kuwa umesamehewa madhambi yako yote huna madhambi kabisa akamwambia afala akunu abdan shakura je mbona nisiwe mja mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam akazidi kumwambia Bilal nazalat alayya laylata ayatun min alquran wailun liman qara'aha ولم يتدبر فيها zimeniteremkia aya ndani ya Qur'an ole wake atakayezisoma wala sio mwenye kuzingatia aya zipi hizo mwisho mwisho mwa suratu alu imran inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar mpaka mwisho wa sura hakika kule kuumbwa mbingu kuumbwa mbingu na ardhi usiku na mchana kubadilishana hizi ni alama tosha kwa watu wenye akili hizi ni alama tosha kwa watu wenye akili kwa sababu mbingu na ardhi huwezi kulinganisha na mwanadamu kama anavyosema Allah la khalqu samawati wal ardh akbaru min khalqi nas kule kuumbwa mbingu na ardhi ni jambo kubwa zaidi kuliko hata huyu mwanadamu kuumbwa kwa sababu ukiangalia mbingu nini nashikilia mbingu inna allaha yumsiku samawati wal ardh allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kushikilia mbingu na ardhi kile utakapokwenda kuna mbingu na ardhi ardhi ambayo tunaishi wa fil ardhi qita'un mutajawiratun ardhi na vipande vipande ambavyo vimekurubiana ardhi hii ni ardhi nyepesi ardhi hii ni ngumu ardhi hii ni ya mawe hii inatoa mazao ya aina fulani hii ni sawa kwa ma, ma, mazao ya aina fulani yani muujiza na nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia mbingu kuumbwa na ardhi ni jambo kubwa kabisa leo ukitembea katika ulimwengu umekwenda sehemu hii na sehemu ile ndio tuona uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya ardhi ambayo lau utakwenda hata kuona nyasi hivi ni nadra huwezi kuona nyasi kabisa na watu wanaishi na ardhi nyingine masha Allah inajulikaniwa kwa mazao fulani leo ukiangalia ardhi ya sehemu ya Mwea wanalima mchele wanapanda mchele sehemu nyingine ukienda wanapanda majani na sehemu nyingine wanapanda mimea kadha wa kadha yote ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala sasa wanafikiria vipi Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi na usiku na mchana kubadilishana hii ni system ya Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka usiku unaondoka mchana unaingia mchana unaondoka usiku unaingia hii ni nidhamu ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha wanasema namna gani rabbana ma khalaqta hadha batila e mwenyezi Mungu hukuumba vitu hivi vyote kwa ajili ya upuuzi subhanak umetakasika ewe Allah faqina adhaban nar tuepushe na adhabu ya jahannam mpaka mwisho wa sura aya zinaendelea sasa rasul sallallahu alaihi wasallama ambaye ni kiumbe bora katika maisha ya dunia hakuketi hivi bali alitenda amali ya khairi faradhi alitekeleza na sunna vile vile alitekeleza wakati mmoja mbuzi imechinjwa kwa nyumba ya Rasul sallallahu alaihi wasallama baada ya kuchinjwa ikagawanywa akamuuliza mama Aisha je tumebakiza nyama kiasi gani hapa nyumbani akasema kwamba ya Rasul Allah tuko na mguu mmoja peke yake hapa tumebakiza mguu mmoja ndio rasul sallallahu alaihi wasallam akasema bali sisi tuna mbuzi wote mzima isipokuwa tu tumeukosa mguu mmoja ina maana kwamba kile ambacho wamekitoa ndio akiba yao ya kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa mu'min anapoishi hapa duniani anapoamka asubuhi mpaka jioni inafika aangalie ni amali ipi ya kheri aliyoitekeleza kwa ajili ya akhira amali ipi ya khairi ameitengeza kwa ajili ya akhira yake Allah hajatuleta hapa duniani kwa ajili ya kufanya upuuzi kupoteza muda kupitiza wakati masikitiko makubwa kwa wale watakaoingia akhira ni muda mchache ambao uliwapitia hapa duniani pasina hao kumtaja nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo halahala turudi kwa Allah tuombe tauba ya kisawasawa kwa sababu kila mmoja wetu ana makosa na Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe makosa yote turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla nafsi zetu hazijatolewa tuombe tauba na umri ambao tumebakiza tutende amali ya khairi kwa ajili ya kuijenga akhira yetu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وباد الموت جنة ونعيما وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك